Hakkın Habibini sevgili dostu Hakkın Habibini sevgili dostu Yemen illerinden Veysel Karani Yemen illerinden Veysel Karani Söylemez yalanı yemez haramı Söylemez yalanı Yemez haramı Yemen illerinden Veysel Karani Yemen illerinden Veysel Karani Seherde kalkıven yola giderdi Seherde kalkıven yola giderdi Hakkın bin bir ismi zikir ederdi Hakkın bin bir ismi zikir ederdi. Allah Allah deyip deve güderdi. Allah Allah deyip deve güderdi. Yemenillerinde Veysel Karani Yemenillerinden Veysel Karani elinde asası hurma dalından Elinde asası hurma dalından Sırtımda hırkası deve yününden Sırtımda hırkası deve yününden Asla hata gelmez onun dilinden Asla hata gelmez Anın dilinden Yemenilerinden Veysel Karani Yemenilerinden Veysel Karani Anasından destur aldı durmadı Anasından destur aldı durmadı Kabe yollarını geçti boyladı Kabe yollarını geçtim oynadı Vardı ol Resulü evde bulmadı Vardı ol Resulü evde bulmadı Yemenillerinde Veysel Karani Yemenillerinde Veysel Karani Aşık Yunus Eylül biz de varalım Aşık Yunus Eylül biz de varalım o mübarek kum cemalin görelim o mübarek kum cemalin görelim Ayağın tozuna yüzler sürelim Ayağın tozuna yüzler sürelim Yemen illerinden Veysel Karani Yemen illerinden Veysel Karani